Ամեն մարդու համար դրախտն իր ծննդավայրն է երկրի վրա։ Դրախտի կնահա երևի նաև ամենաուղիղ իմաստն ունի Հադրութի շրջանի համանուն գյուղից տեղահանվածների համար, որոնց համար 2020 թվականի Չարաբաստի կաշունն արևի տակ նոր որոնումների սկիզբ դրեց։ Դրախտիկից դուրս ոչ մի դրախտիկցի չի հաշտվում։ Մանվել Հովսեփյանի «Դրախտիկ Եդեմի փոքրիկ մասունք» գրքի շնորհանդեսը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ստեղծել էր Դրախտիկյան միջավայր, որտեղ դրախտիկցիներն զգում էին ինչպես սեփական դպրոցի դահլիճում կամ գյուղի ակումբում։ Գրքի հեղինակ Մանվել Հովսեփյանը Դրախտիկի դպրոցի աշխարհագրության եւ հայ եկեղեցու պատմության ուսուցիչը վաղուց էր ձեռնարկել գյուղի պատմությունը հավաքելու եւ ընթերցողին գրավոր ներկայացնելու գործընթացը։ Գյուղի մասին նրա հայտնաբերած առաջին հղումը վերաբերում է 4-րդ դարին, երբ Վաչագան բարեպաշտարքան ազող գնալու ճանապարհին մտնում է Դրախտիկ։ Արդեն նյութն ամբողջացնելու խմբագրական վերջին շտկումներն անելու ժամանակն էր, երբ սկսվեց 44-օրյա ահասար Սուրբ պատերազմը, պատմում է Մանվել Հովսեփյանը։ Դրախտս մնաց հերվում, ձեռագրերս էլ հետը, եւ գյուղից հեռու նորից ժողովեցի հավաքած տեղեկություններս, սրբագրեցի եւ տպագրեցի գիրքը ծննդավայրիս կենթանի Մատյանը։ Գիրքը լույս է տեսել համեստ տպականակով, կարճ ընթացքում վերատպվել է, օրեր անց կավարտվի գրքի երրորդ հրատարակությունը։ Բարեկամներ, Մանվել Հովսեփյանը մեր տաղավարում է եւ մենք կխոսենք գրքին առնչվող մի շարք հարցերի մասին։ Ձեր մի փոքրիկ մասում, սա ձեր բնակավայրն է, ասել կուզենք դրախտիկը։ Անպայման մեծ հաճույքով ես պատրաստ եմ վերադառնալ իմ հայրենի գյուղ, նորից արարել, ստեղծել, շենացնել ու նախկին խանդավառ կյանքը կցանկանայի տեսնել վերականգնված իմ հայրենի բնորորանում։ Հայրենիքը եւ հայրենիքի նկատմամբ կարոտը սահմաններ չունեն, դուք եք գրում։ Սա իրական զգացողություն է։ Սա այն զգացողությունն է, ինչ միջև 2020 թվականի աշունն էր։ Այո, որովհետեւ ես նշել եմ գրքի մեջ այդ տողեր այդ բարերը, որովհետև ծնվել եմ այնտեղ, իմ մանկությունը ապրել եմ այնտեղ, իմ պապերի, տատիկների, ծնողների հետ միասին եւ շատ խոր արմատներ ունի մեր գյուղը, սկսած 4-րդ դարից ինչքան կարողացել եմ հայտնաբերել։ Այս ամենին գումարվել է Արցախյան առաջին պատերազմի իմ անմիջական մասնակցությունը, որի ընթացքում ես երկու անգամ վիրավորվել ու հաշմանդամություն եմ ձեռք բերել։ Այնուհետև որոշակի մասնակցություն եմ ունեցել 44 օրյա պատերազմին, այդ թվում իմ որդին ավակ որդին նույնպես մասնակցել ու վիրավորվել է, որոշակի ցանրության վիրավորում է ստացել։ Մենք մեր ընտանիքով, մեր գերդաստանով մեզ ներդրում ենք ունեցել գյուղում։ Աշխատել եմ 26-27 տարիներ դպրոցում որպես աշխարհագրության եւ հայոց եկեղեցու պատմության մասնագետ։ Տիկինս Ալթունյանն ունե նույնպես աշխատել է դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի։ Դաստիարակել ենք շատ-շատ ծերուններ եւ միշտ էլ հպարտացել եմ։ Այսօր մեր սաները, որոնք դաստիարակվել են, որոնք կրթվել են մեր հայրենի Շուշանի դպրոցում եւ այս վերջին 1.5 տարիների ընթացքում, երբ ես Հայաստանի Հանրապետության տարբեր դպրոցներում ժամանակավորապես փոխարինել եմ այս կամ այն մասնագետի ուսուցիչ, ես տեսել եմ, որ մեր սաները որակյալ կրթություն էին ստանում։ Պարոն Հովսեփյան, աշխարհագրության ուսուցիչ լինել նշանակում է ծանոթ լինել ընդհանրապես աշխարհագրությանը, աշխարհի գրությանը։ Ինչպես եք ձեզ համար հայտնաբերել դրախտիկը եւ ինչպես եք համոզվել կամ ինչ ինչպես է, որ միջև 4-րդ դարն է, դրանից վաղ ավելի տվյալներ չկան։ Ես փորձել եմ դրանից ավելի վաղ տվյալներ հայտնաբերել, բայց քանի որ չի հաջողվել ինձ գտնել ստույգ փաստեր, ստույգ փաստեր չեմ կարողացել ճարել, միայն 4-րդ դարից արդեն գրավոր աղբյուրներում եւ մասնավորապես որ աղբյուրների համաձայն դա հատկապես առաջին անգամ որ ինձ համար բացահայտում էր կոնկրետ դա Հայկ Խաչատրյանի Վաչագան բարեպաշտ թակավորի ժամ ժամանակաշրջանի բնութագրումներ, որտեղ կոնկրետ նշում է, որ դրախտիկը եղել է մի շատ գեղեցիկ բնակավայր, որը ընկած էր կալերի մեջ, այսինքն ինքը ցածրադիր դիրքում էր, շրջապատված Փարթամ բուսականությամբ։ Ու այստեղ ես մի փոքրիկ ավելացում, ինչու է կոնկրետ սա շեշտել Վաչագան Թագավորի ժամանակ, որովհետև Վաչագան Թագավորի ապագա կինը Թակուհին եղել է Ազոխ գյուղից, Շուշանիկը եւ ինքը ստիպված ամեն անգամ հատում էր այդ ճանապարհը անցնելով դրախտի գյուղը։ Ազոխի քարանձավը նախամարթու այո գոյության մասին է փաստում եւ կարծում եմ անհնարին է տարածքում 4-րդ դարից գյուղը լինի, հատկապես դրախտիկը, որ շատ հին գյուղ է, պարզապես աղբյուրի խնդիր է։ Աղբյուրի խնդիր է։ Գիտական ապացույցներով եւ գրավոր աղբյուրների համաձայն դե 5-րդ դարից արդեն ունենք լեզու հայերենը, որով կարող ենք փաստել վկայություններ բերել։ Հայատար գրված վկայությունները որ այո, մենք գրավոր աղբյուրների վրա հենված տվյալներն ենք որպես գիտական աղբյուր օգտագործում։ Իսկ գիրքը գրելու մասին սակար մինչև 2020-ի աշունը թե դրանից հետո դուք որոշեցիք Ընդհանրապես գիրքը գրելու գաղափարը իմ մոտ ցակել էր վաղուց։ Մի քանի անգամ դեռ ես երիտասարդ ուսուցիչ էի, դիմել եմ տարբեր տարիքով համապատասխան կրթություն ունեցող մարդկանց, ասել եմ գրեք, մեր յուղի պատմությունը գրեք, որտեղ հարակից շատ բնակավայրեր ունեն իրենց յուղի պատմությունները տված թղթին, բայց մեր յուղի մասին չկար։ Ստացվեց այնպես, որ չի եղել, չեն գրել, ասի չէ մի բանով էլ ես պիտի օգտակար լինեմ իմ հայրենի յուղին, ոչ թե իմ անվան հետ կապված, ինչ որ իմ հետ կապված, այլ այն փաստի համար, որ ապագայում մեր դրախտիկցները ոչ ոք չգիտեր, որ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմ գլներ եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ ինչ որ մի բան թողնել մեր ապագա սերունդներին։ Եվ 17-18 թվականներին արդեն սկսեցի կամաց-կամաց նյութեր, փաստեր հավաքագրել, հավաքագրեցի 19 թվականի աշնան արդեն յոգական աշխատանքներ ավարտելուց հետո ձեռնամուխ եղա տվյալ գրքի վրա աշխատելու։ Միջև 20 թվականի Հորդանի 44-օրյա պատերազմը արդեն ունեցել եմ ձեռագիր, ճիշտ է գրված, միջև 18-րդ դարի կեսերը։ Եվ այդ բոլոր նյութերը եւ ձեռագիր գրվածը վերևությամբ մնացել է գյուղում։ Հիմա դա չի օգտագործվել, չի արտացոլվել գրքում։ Արտացոլել եմ, արդեն աղբյուրների տեղերը գիտեմ, նորից եմ գնացել, վերցրել, օգտվել եւ իհարկե իմ հիշելով ինչքան որ կար, նորից այդ ամենը վերագրել եմ։ Մի անգամ Աբովյան քաղաքում ենք ժամանակավորապես բնակվում, երիտասարդ աղջիկ եկավ, մեր հադրութի շրջանի պատմությունն է ուզում ընդհանրացրած ձևով, ասի կասեմ որոշակի բան, բայց չեմ կարող ներեւությամբ ասել, որովհետեւ ես էլ ունեմ նպատակ։ Ու նորից երկրորդ անգամ գրիչ չվերցրի ձեռս, սխեցի գրել հայրենի գյուղի պատմությունը։ Սրանով ես ուզում եմ միգուցե հետագայում հնարավորություն կլինի թարգմանել այդ գիրքը տարբեր լեզուներով, ինչ որ միտեն նպաստենք մեր հայրենիքի զարգացմանը, մեր հայրենիքի վերադարձին, նաև պատմության կարողջությանը։ Պատմության կարողջությանը, այո, մենք կարողանանք ապացուցել, որ դրախտիկը եւ ընդհանրապես Արցախ աշխարհը դրախտիզակը սրանք հին հայկական բնակավայրեր են ու տարածքներ են։ Գիրքը անշուշտ գլուխներ ունի, բաժանված է հատվածների, գլուխների եւ ինչպես է այդ նյութը բաշխել Ըստ ժամանակագրության հիմնականում ըստ դարերի են բաշխել 4-ից 6-րդ դար, այնուհետև մողոլ թաթարների ժամանակաշրջան, արաբական դերապետության ժամանակաշրջանում, թուրք-պարսկական տարիներին եւ իհարկե ցարական կառավարության ժամանակաշրջանը դա առանձին գլուխ է, խորհրդային ժամանակաշրջանը լրիվ առանձին, Արցախյան վերացումից հետո, Արցախյան առաջի պատերազմից հետո սրանք էլ առանձին առանձին գլուխ, քարորիա պատերազմը հակիրճ էլի ներկայացրել եմ, տվել եմ 44 պատերազմի բնութագիրը մեր կոնկրետ մեր գյուղացիների մասնակցությունը ու հետաքրքիր մի զուգադիպություն կա։ Չգիտեմ ինչպես է ստացվել, ես նույնիսկ չէի սպասում։ Մեր գյուղից միջև 44-րդ պատերազմը սկսելը կային պարտադիր եւ ժամկետային պայմանագրային պայմանագրայիններ, սպաներ, որոնց թիվը համընկել է 44-ի։ Տարօրինակ։ Տարօրինակ ու այդպիսի մի քանի փաստեր կան, որ նորից են վերահաշվար կատարել, նորից են վերահաշվել, սա են ճանաչում եմ եւ այլ եւ այլ, ու նորից 44, նորից 44։ Ահա այդպիսի հետաքրքիր տվյալներ Պարոն Մովսեփյան, որ շրջանն է, որ ժամանակաշրջանն է, երբ դրախտիկը ապրել է իր ամենածաղկուն շրջանը։ Ծաղկուն ժամանակաշրջանը ապրել ինքը հենց 5-րդ դարում, 5-րդ դարում, այնուհետև ծաղկուն ժամանակաշրջանը ապրել խորթային տարիներին, Ճիշտ է, խորհրդային տարիների ցաղբուն բարեկեցիկ կյանքով ապրելը մի քիչ հարաբերական հասկացողություն է։ Երբ որ հայմատության մեջ եք դնում 4-5-րդ տարի հետ, բնականաբար։ Այո, մենք ենթարկվել ենք եւ խորհրդային իշխանությունների կողմից եւ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից տարբեր տեսակի հալածանքների։ Ես նույնիսկ գրքի մեջ եմ զետեղել, ճիշտ է, մի փոքրիկ մտքով, բայց ասել եմ, որ նախքին դրախտիկը թեգուս աճել է, զարգացել է, բազմացել է եւ այլն եւ այլն։ Եզակի այն այն գյուղերից է Հադրութի շրջանի, որ մինչև 44-օրյա պատերազմը քիչ, բայց ունեցել է բնական աճ աշխարհագրական բնութագրի մեջ Բայց մինչև առաջին Արցախյան պատերազմը մեր գյուղը եղել է իշխանությունների կողմից անուշադրության մատնված։ Կոնկրետ ես աննշել եմ երեխաները ձմեռային ամիսներին եւ հաճախում են։ Ես երեխա եմ եղել այդ տերիներին դպրոցի հաճախում, միջև ծնկներս ցեխի մեջ խրված։ Սա արդեն ամեն ինչ ասում է, ինչպիսի անուշադրության էինք մենք մատնված ադրբեջանական իշխանության կողմից։ Միայն արդեն պատերազմից շարժման սկսելուն հետ զուգահեռ սկսվել է բարեկարգում եւ այլն եւ այլն։ Ինչքան առաջին պատերազմի առաջին պատերազմին զուգահեռ զուգահեռ կատարվել է նաև բարեկարգում, բարելավում։ Գիրքը գեղարվեստական բնույթ չունի, թե ունի։ Չէ, հիմնականում պատմական տվյալներով հիման վրա է գիրքը գրված։ Ես նպատակ չեմ ունեցել ինչ որ գիտական կոչում կամ ինչ որ մեկի կողմից խրախուսանք կամ գովեստի խոսքեր։ Ձեր երազանքն է եղել հա։ դուք այդպես մտածել եք ու գրել եք։ Ես ուզել եմ գրեմ ու գրել եմ։ Տալ ու իմ գյուղի պատմությունը որպեսզի դարեր շարունակ պահպանվի։ Պարոն Հովսեփյան, երբ փորձել եք դրախտ Տիկ անունը, որ ձեր հարազատ գյուղի անունն է, կապել ինչ որ ձևով Աստվածաշնչի հետ, գուցե աղերսներ ունի իրականում այդ։ Փորձել եմ ինչ որ բարձաբանում գտնել դրա մասին, շատ մեծ բրբտումներ եմ կատարել, բայց ամենահնագույն աղբյուրները, որ ինձ հասանելի է եղել, միշտ էլ եղել է դրախտիկ ոչ մի դեպքում բարձաբանում չկատարված, եւ եկել եմ այն եզրակացության, որ ավելի շուտ տեղանվանը համահունչ անուն է, այլ ոչ թե ինչ որ մի արեստական բան։ Իր աշխարհագրական դիրքով, իր բուսական, կենթանական աշխարհով ինքը նման է Եդեմի այդ փոքրիկ պարտեզին, որը մի դեպքում կոչվում է դրախտիկ, մյուս դեպքում Եդեմ, որտեղ առաջացել են նախամարտն ու Ադամն ու Եվան, շատ նման է իր իսկ տեսարանով, իր իսկ կլիմայական ու բնական պայմաններով։ Ես կարծում եմ ամեն մեկի հայրենիքը իր համար Այո, չեմ շղթում, ամեն մեկի հայրենիքը, հայրենի օջախը յուրաքանչյուրի համար դրախտ է, բայց մեր գյուղի Գյումրի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ 4-րդ դարից իր անունը պահել, պահպանել հասցրել է մեզ միջև 21-րդ դար։ Ուրեմն ինչ որ մի բան կա այլի խորհրդանշական։ Պարոն Հովսեփյան, մեր հաղորդաշարը կոչվում է Բացվող ծրարներ եւ ենթադրում է, որ ամեն մի ստեղծագործություն մի ծրար է, որ մենք կարող ենք բացել մեր ունկնդիրների համար։ Այո։ Երբ որ դրախտիկ Եդեմի փոքրիկ մասունքը տպագրվել է եւ գիրք է, մենք կարող ենք այս ստեղծագործությունից որպես բացիկից բացել մի փոքրիկ հատված եւ ընթերցել մեր ունկնդիրների համար։ Ու ցանկալի է, որ դա հեղինակի ընթերցանություն հնարավորությունը լինի, որ հատվածը դուք կընտրեք եւ կներկայացնեք մեր ունկնդրին։ Պարսիկները սկսում են վիմահան անել ամրոցը, ուրիշ կերպ չկարողանալով կոտրել պաշտպանությունը։ Խաչքարերն ու անկյունակարերը լցնելով երասխի ջրերի մեջ, Արցախի ցեցյալ զորագունդը հասնում է ուշացումով։ Այն ժամանակ, երբ արդեն փլվել էր ամրոցը եւ քարերի տակ էին մնացել Վաչագան արքան, Թակուհի Շուշանիկը, Աբլաբասը, Տատմերը, Նորացին Որտին ու ելի մի քանի հոգի։ Քանի դեռ պարսիկները զբաղված էին դիակների որոնումով, հանկարծակի վրա է հասնում հեծելազորը։ Նրանք շանսատակ են անում բոլոր պարսիկներին եւ գերի վերցնում միայն Մամիհր Զորապետին։ Վաճագան արքայի հրամանակատար Մուցիկը հարցնում է. «Ուր է Վաճագան արքան»։ Պարսիկ Զորապետը հայացքով ցույց է տալիս փլատակները։ Մուցիկի հրամանով ջրախեղտ են անում Մամիհրին երասխի ջրերում։ Վաճական արքայի դին Սյունիքից բերում են Արցախ եւ հողարկավորում Ջերվշտիկ վանքում։ Վանքը գտնվում է Գյուտականից ոչ մեծ հեռավորության վրա, Ջերվշտիկ ջրվեժի մոտ։ Այս ամենը տեղի է ունեցել 6-րդ դարի սկզբին, երբ դեռ արքայի 50 տարին չէր լրացել։ Վաճականի մահից հետո Արցախը այլևս թակավոր չունեցավ, սակայն Բակ իշխանի Վաչեի եւ Վաճական բարեպաշտի ազատատենչ ոգին թակադրեց հայոց լեզուն եւ հայաշունչ դարձրեց Արցախյան բոլոր օրերը։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հունիսի 9-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Դրախտիկ Եդեմի փոքրիկ մասունք գրքի հեղինակ Մանվել Հովսեփյանը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք